effecto Barnum. Tiun matenon, enirante trainon, autobuson au metroon, kiu conducas vin al via laboreio, vi trovas sur sejon sen pargan ciutagan gazeton. Vi malfermas gin, cae hazarde el la du obran pagion sur kiu cusas la horoscopo. Vi legas tion, cion prognosas por la gemeloi. Citiun semainon, la suno malheligos vian aman vivon. Ciu sen cor amico, ciu cun cor amico, tiu pranedo cun portos al vi bonain afferoin. Consequence, via intima vivo recolorigio. Se vi credas tiu in vortoin, cae pensas che ili reale prescribas vin au tion cio ocasos al vi, vis pertas la effectum barnum, alidire, la effectum de mem validigo. Gi extas cogna biaso, e rara penso maniero. En 1940, la psicologo Bertram Forer proponis al siai studentoi personetso teston, li poste donis al ciui texte la resultoin de tiu testo. Ien tiu texto. Unue, vi besonegas esti amata cae admirata de ali uloi. Due, vi estas critica ad vimem. Trie, vi havas tre ege gravan capabraron, cion vi gis nun ne usis mem avantage. Quare, li havas mal forta in aspecton en via personetso, sed vi generale capablas compensi ilin. Quine, via sexema al giustimo ocasigis al vi problemoin. Sese. Disciplinema cae mem controlema exter aspecte, vi timemas cae malcertemas interne. Sepe. Iu foie, vi dubegas chu vi bone decidis au agis. Oke? Vi preferas ian gradon da shanjado ca diversetso cae vi ec malcontentijas ciam limigoi cae triktigoin circauas vin. Nau e, vi fieras esti sen dependa pensulo cae malaceptas ali ula in eldiroin sen tauga pruvo dece, riveligente al aliuloi, vi taxis vian sincerezon kiel sen prudentan aferon. Dec unue, vi quercfoie estas afabrema, soziema, extravertita, iu foie malafabla, mal sociema, cae mal extravertita. Dec due, quelcae el viai celadoi incrinas al malrealigi blezzo. Dec trie, securezzo estas vive unu al viai pregravae celoi. Poste la psicologo petis al ciu studentoi taxi la taugetson de tiu personetza evaluado. Nulo povis esti la mal plei bona taxado, caic vin la plei bona. La mesa resulto estis 4,26. Do, oni povas diri che la studentoi fidis iela testo. Ili pensis generale che gibone prescribis ian personetson. Post iu taxado, la psicologo clarigis che li donis al ciu la saman texton, construita per cunigio de horoscopoi. Effecto Barnum ocasas ciam homoi bonege taxas personetsan evaluadon, supposebre farita nur por idimem, set facte ciu estas tre mal precisae cae generalae, cae do validas por la plei multo da homoi. Gi parte clarigas diversain aligioi al netciensae credoi cae practicoi, ciel astrologio, augurado, au aura legado. Ciel oni ofte pensas che tiui prognosoi, cae taxadoi de nia personezzo au estontezzo, almenau io me validas. Charidi estas mal precisae, generalae, ambao sensae. En la Franza oni anco nomas la effecton barnum, la putan effecton iu pli messaggio aspectas mal precisa cae cava, des pli homoi trovos di profunda cae convinca.